El sol del Gran Est sempre llueix. Gran significa que un no està infectat d'inconsciència. Est és el lloc on comencen sempre les coses. Sol és el poder i la força que tot ho abasten. Allò que il·lumina la nostra responsabilitat i la nostra autenticitat. Benvinguts i benvingudes a Sol de l'Est. Aquest és el nostre segon programa, un programa que tindrà dues cares. A la cara A coneixerem la tristor fonamental, aquella depressió que ens acompanya sempre i que no és la tristor i depressió tradicionals. A la cara B, en canvi, veurem quina és la nostra bondat fonamental, aquella naturalesa incondicionada que ens acompanya sempre i que també està dins nostre, igual que la tristor. Són dues parts indivisibles del nostre ésser de les quals no podem fugir. Són el nostre yin i el nostre yang. Un cop entenguem que no podem fugir d'aquesta tristor ni d'aquesta bondat, podrem entendre millor el concepte de sol ponent i de sol de l'est, tal i com els proposa el mestre Chohian Trumpa, que ha inspirat bona part dels continguts d'aquest programa. Endinsem-nos, idò, en aquest món del sol ponent i coneguem després quina és l'alternativa, què és el sol del Gran Est. Ho farem amb aquest vinil de dues cares que vos he preparat avui. posam la cara a... I efectivament, sona com un vinil. Endavant. a la cara A, la cara del sol ponent. En què es basa aquest món? En aquesta tristor que ens acompanya sempre. Per ventura no estiguem familiaritzats amb aquest concepte. Pensem en tristor i pensem en llàgrimes. Pensem en depressió i pensem en que no podem aixecar el cap perquè ens han passat coses molt negatives. Però jo vos vull presentar aquest concepte més profund de depressió, de tristesa, la que ens acompanya sempre, en tot moment, està de fons a les nostres vides. Serà millor que ens ho expliqui el mateix mestre. El sol ponent és la noció de depressió eterna. Quan un està deprimit, quan se sent malament, de vegades no en té cap motiu. Un es desperta al matí i sent que no té remei. Se sent fatal. Podem recórrer a les nostres experiències per justificar aquesta sensació. Podem dir, me sent malament perquè no tinc d'on ves. Me sent malament perquè alguna cosa s'ha torçat a la meva vida. Me sent malament perquè no estic a l'alçada del desafiament que suposa acomiadar algú. Me sent malament perquè el meu marit m'ha deixat. En realitat, la nostra depressió de primera hora del matí no té tanta lògica. És el malefici del sol ponent. Tothom coneix aquesta depressió fonamental. La tristor és l'absència de covardia. Quan un se sent valent, lliure de temor, també se sent trist. Aquesta, però, no és la tristesa que sentim quan tenim moments baixos o de depressió, sinó la tristesa que ens fa brollar llàgrimes i està sempre amb nosaltres. Una vegada s'experimenta la valentia que sorgeix de la bondat fonamental, també se sentirà tristor i soledat. Encara que anem a celebracions familiars, fem vacances, fem festes, la tristesa sempre continuarà amb nosaltres. Encara que ens ho passem molt bé, i com més bé ens ho passem, continuarem sentint aquesta tristesa constant d'estar tot sol. El nostre impuls bàsic és fugir del patiment i, per tant, volem fugir d'aquesta tristor fonamental constantment. Què fem per fugir? Miram a de fora. Cercam coses, activitats, projectes que ens allunyin d'aquesta depressió que no volem i que no entenem. Fem tot tipus de coses per evitar la depressió. Per exemple, l'arribada del diari del matí o veure Barri Sèsam amb els nostres fills o sense ells. Hi ha infinitat de recursos per oblidar la depressió i es gasten milers i milions d'euros en aquests intents d'animació. A Anglaterra, a moltes persones les agrada endur-se el té a la banyera per veure'l al mateix temps que prenen un bany llarg. Molts de nosaltres recorrem a les revistes i al menjar per animar-nos – cridar a un amic o una amiga per quedar amb ell o amb ella per dinar i així calmar la nostra depressió de primera hora del matí gràcies a la conversa. Però, què passa al capvespre? Això encara no ho hem solucionat. És possible que algú vulgui fer plans per avançat, sabent que per ventura tindrà aquesta depressió cada de matí, cada dia. D'aquesta manera, planifica unes vacances per anar-se'n a esquiar, a fer surf o a nedar. Necessitem prendre'ns uns dies lliures. Lliures no sabem molt bé de què, però igualment ho planificam i ens diem a nosaltres mateixos que ho passarem molt i molt bé en aquest lloc miram de mantenir les coses organitzades, fins i tot amb uns dies d'antelació, per poder evitar així la depressió de primera hora del matí. D'aquí a tres setmanes aniré a aquest lloc, o a aquell altre, o a l'altre de més enllà. I faré això, allò i allò altre. Ens diem a nosaltres mateixos que no ens hauríem de deprimir, perquè podem preveure amb molta il·lusió allò que hem planejat. I així ho podrien fer de manera indefinida. Aquesta és la idea bàsica del sol ponent. Es construeixen hotels per promocionar-la i s'estableixen línies aèries per facilitar-la. Tot funciona per ajudar-nos a oblidar la nostra depressió de primera hora del matí. Des del punt de vista de la bondat fonamental, som capaços de generar la nostra dignitat i bondat personals, de manera que seria aquesta mentalitat de sol ponent pareix patètic i força trist. Molt trist. L'únic que ens pot passar és que cada vegada sigui més trist i que haguem de fer una cosa per solucionar-ho. Sens dubte, al món modern se li acudirien coses addicionals i més sofisticades que ens ajudin a oblidar completament qualsevol realitat de depressió i a proporcionar-nos un món de sol ponent al 100%. L'alternativa consisteix en què una vegada experimentada la bondat fonamental i la tristesa del món del sol ponent, cultivem la renúncia real, que consisteix en saber què acceptar i què rebutjar. Però no podem escapar de la tristor. De fet, no ho hem de fer. No tenim per què escapar de la tristor. És que és una part de nosaltres. És una de les cares de la moneda. L'hem d'acceptar. No només acceptar-la a ella com a fet extern, sinó com a part intrínseca del nostre ésser. Hem de començar a entendre que serà aquí amb nosaltres sempre, fins al moment de la nostra mort. No podem escapar. El millor dels doctors o dels medicaments o la millor de les tecnologies no poden protegir-nos de la nostra vida. Els millors assessors, els millors crèdits, les millors pòlisses d'assegurances no poden salvar-nos. Tard o d'hora, un s'adona que és un mateix qui ha de fer alguna cosa en comptes de dependre de la tecnologia, l'ajuda econòmica, l'ingeni o les bones intencions, siguin del tipus que siguin res d'això no ens salvarà. És impossible evitar les nostres vides. Les hem d'encarar, siguem joves o majors, rics o pobres. Passi el que passi, no podem salvar-nos de les nostres pròpies vides. És impossible. Las perlas del yoga. 11. Un simple estiramiento. El yoga enseña que, puesto que la Tierra se mueve sin cesar, también debería hacerlo la energía de tu cuerpo, incluso por la mañana cuando estás en la cama. En cuanto te despiertes, estira los brazos y las piernas como una estrella de mar, a fin de que fluya la energía para el día que empieza. Bona part del que el mestre Chojian Trumpa considera com a sol ponent és com ens hem arribat a complicar sa vida – fugint d'aquesta depressió, hem entrat en històries, en mil històries, i guiats pel desig de l'ésser humà sempre de tenir més i més i més, hem complicat les societats i les hem carregat de convencionalismes, que moltes vegades es converteixen en pressions per naltros. Una molt clara i que podem veure a moltes pel·lícules de Hollywood és l'èxit professional. ¿Cuántos años tienes? 23. 23 años, hijo, ¿no crees que deberías estudiar una carrera, buscar empleo, hacer algo de provecho en tu vida? Verá, señor Franz. El éxito profesional es un invento del siglo XX y yo no quiero eso. No se preocupe por mí, he ido a la universidad. No soy un indigente. Vivo así porque quiero. ¿En la arena? sí, en la arena. Efectivament, l'èxit professional ens pot fer es què és realment important, com per exemple l'aniversari una mara. Estoy llegando. ¿Habéis empezado ya? ¿Por qué no vas imprimiendo los archivos que te envié anoche? Por cierto, hoy es día 14, ¿no? Es el cumpleaños de mi madre. ¿Le puedes mandar unas flores o algo que a mí seguro que se me olvida? Gracias o tení la libertad de tenir Fils. Pero vamos a ver, Inés. ¿Tú cuántos años tienes? 39. Baja por maternidad, encontrar a alguien de confianza que te sustituya, reducción de la jornada laboral, por no hablar de que a tu edad un embarazo puede dar problemas. No, no nos afectaría, Inés. Nos destrozaría. Me destrozaría. ¿Qué es exactamente lo que me estás pidiendo? No puedes pedirme eso. Te pido que te lo pienses mejor. Tómate esta tarde libre y mañana también. El lunes me dices si aceptas o no. Estem rodejats de personas a las cuales els han venut la idea de que lo único importante a esa vida es triunfar. Triunfar a la seva professió. O a la professió que sigui. Sé que acordamos que tendríamos una relación informal, pero creo que lo es demasiado para He tenido la cabeza en el trabajo, lo siento. No te disculpes. No te estoy culpando por ser tú misma. ¿Y quién soy yo? <laughs> no quiero psicoanalizarte ni nada. No, adelante, quiero escucharlo. No tienes ni idea de lo ambiciosa que eres. Toda tu identidad depende del éxito. Es como un tío vivo del que si te bajas estás perdida. Tal vez debería dejar de hablar. Tranquilo, me, me interesa. Sí. Por el bufete pasan muchos abogados brillantes. Todos empiezan con hambre, todos meten horas y todos arrasan. Pero hay dos tipos. La mitad, sobre todo mujeres, se dan cuenta de que quieren algo más que una carrera, quieren hijos, una familia. Empiezan a buscar formas de encontrar un equilibrio y bajan el ritmo o lo dejan. ¿Y el otro tipo? Nunca paran. No pueden. Siguen adelante porque es el éxito lo que hace que se sientan bien consigo mismos. La mayoría de los hombres no suelen darse cuenta, pero algunas mujeres, al hacerse mayores, sienten cierto vacío. Y cuando están preparadas para algo más, ya es tarde. Intentan llenar ese vacío con más éxito, pero no pueden. Veo su arrepentimiento, su soledad. Tú quieres una vida. Dijiste que no querías acabar como Patty. Espero que no vayas en esa dirección. Com digo el conte tradicional tibetá que escucharemos a continuació, de trobam a lo esencial. De espaldas a lo esencial. Un hombre muy ocupado escuchó hablar de un sabio lama y se decidió a visitarle. Era un destacado comerciante pero albergaba algunas inquietudes espirituales. Y por ello sintió interés por visitar al lama y poder conocerle en persona. Así que viajó hasta donde estaba el lama y fue recibido por él. Aunque soy un hombre de negocios muy ocupado, dijo, siento inclinaciones espirituales, venerable maestro. Por eso he venido a veros, Quería encontrarme con vos y escuchar algunas de vuestras sin duda sabias palabras. Sé que habéis dedicado parte de vuestra vida a la meditación y que habéis captado verdades de una realidad superior que a mí se me escapa. Cada uno tiene que acercarse por sí mismo a esa realidad superior, dijo el ama. Pero sí quiero prevenirte de que ya no eres joven y que sería conveniente que empezaras a interesarte de verdad un poco por la vida espiritual no solo que tengas algunas inclinaciones espirituales, sino que comiences a practicar y seguir la vía de la enseñanza sublime. El hombre se encogió de hombros en un gesto difuso como para disculparse. Explicó. Lo haría, pero estoy tan ocupado. Tengo que atender mis innumerables negocios, asistir a reuniones de trabajo y congresos, hacerme ver en fiestas sociales, cambiar puntos de vista con mis colegas, responder a las numerosas cartas que me llegan. Estoy muy atareado. El lama esbozó una sonrisa. El visitante agregó, tengo que viajar para atender mis negocios, hablar por teléfono sin cesar, hacer estudios de mercado. Estoy tan ocupado. Bueno, bueno, dijo apaciblemente el maestro. Cuando mueras, y la vida es muy corta, no lo olvides, alguien comentará o incluso rezará en tu lápida. He aquí que ha muerto un hombre que supo llenar su vida de inútiles actividades. Enhorabuena. No heu pensat mai en las indígenas? indígenas? Encara existen algunas. encara conserven una mentalitat de viure amb allò essencial i de cara a allò essencial. En un documental anomenat Estado d'Ansiedat s'explica des del punt de vista dels Estats Units com hem abandonat aquesta visió d'allò essencial. Cuando llegaron los ingleses todo cambió, por supuesto. Los nativos querían las cosas que tenían los ingleses. ¿Crees que antes de que vinieran los este, ingleses eran más o menos felices con lo que tenían? Llevaban una vida muy sencilla. ¿Qué opinas? Claro que eran felices, no conocían otra cosa. No podían ser infelices porque no sabían lo que no tenían. ¿Qué opinas sobre la nueva cultura norteamericana? Pues que tenemos más cosas por las que preocuparnos. ¿Por qué cosas os preocupáis ahora? Nos preocupa todo. Tenemos muchos problemas psicológicos. Tenemos Prozac para niños, Prozac para mujeres, Prozac para hombres. Pero antiguamente también habría... Yo creo que lo que perdimos fue un modo de vida sencillo, sin preocupaciones. Las perlas del yoga. 12. Tocar el tambor celestial. De noche, los sentidos tienden a retraerse en el cuerpo. Para resintonizar el oído por la mañana, incorpórate. Cierra los ojos. Tápate las orejas con los índices y date golpecitos en las uñas de los índices con las puntas de los dedos corazón durante un minuto. Disfruta de este redoble interno de tambor. Això em du a recordar una pel·lícula que té molts i molts anys i que nom Brigadun. Maybe the sun gave me the power for I could swim Loch Lomond and be home in half an hour. Maybe the air gave me the drive, for I'm all aglow and alive. A Brigadoon, Gene Kelly descobreix un món ideal, un món on regna la concòrdia, un món que està allunyat del món de la gran ciutat que ell coneixia fins al moment, perquè és un món que només apareix un dia per segle. El personatge d'en Jim Kelly, en un moment donat, comença a pensar en quedar-se a Brigadun, sobretot perquè ha trobat l'amor, però el seu company l'allunya d'aquesta renúncia. Jeff, voy a decirte algo muy importante. No volveré contigo, me quedo. Oh, colosal. Oh, ponte serio, hombre, siquiera una vez. Lo estoy, en mi vida he estado más serio. Escucha, Jeff, me siento más identificado con Fiona y su aldea que con todo aquello que, incluyendo a Jane, constituye mi mundo. Genial. Me he dado cuenta y no quiero perderlo. Mi puesto está aquí. Sí, tu puesto está aquí, no cabe duda. Amasar, ordeñar las vacas, plantar tonterías, hilar el copo, hacer mantequilla. Esa es tu vida, has nacido para eso. Y recuerda que podrás hacerlo siempre, siempre. En un lugar donde la palabra siempre comprende miles de años. aunque te burles, sabes que es por otra razón muy diferente. No quieres entenderlo, tengo fe en ella. Más aún, tengo fe en este pueblo. No quiero abandonarlo. Y en Tommy, que es el personaje de Jim Kelly, torna a Nueva York, que es la seva ciutat, y un día en un bar, No me això. Porque una de dos, amigos. que no somos compañeros y no lo somos. No hay que alardear tanto. Yo soy el alma del negocio. Y ese, ese quería hacer el galán. ¿Dónde va el pobre con esa cara? Los derechos de propiedad deducidos, supuesto, ya saben lo que se queda. Pero los alimentos son deducibles. bien, pero ella pide una indemnización. No voy a quitárselo a los hijos. Ay, perdona. Y que, sabe cuánto es pesado, su cuenta corriente en el banco. tarde de agosto. Y luego psicoanalista es pero una maravilla. Ella sabe que yo tengo una Así es que empecé por... Evidentment, aquesta bogeria el du a enyorar i molt al petit poble escocès de Brigadun. Què farà? Vos ho podeu imaginar. When we walked up the brain Not a word did we say it was. I dit això, pensau que en Jim Kelly serà feliç, realment feliç, a Brigadun, per haver deixat enrere el món de la bogeria? Ni tan sols això. Només serà feliç si mira dins el seu interior. thank you cada edició de Sol de l'Est vos intentaré posar una notícia amb la qual puguem explicar un poc tots aquests conceptes abstractes eh, eh, o podem posar en pràctica a la societat actual. Hi ha moltes crítiques a aquelles persones que estan tot el dia mirant el mòbil i que no fan cas a la gent que hi ha al voltant. Jo respecte aquestes persones, evidentment. Fins i tot podria dir que estic segur que ho he fet. Per tant, aquí no criticam a ningú. Simplement hem d'intentar fer veure que si estem amb algú i no li fem cas, ens estem allunyant d'allò essencial. El món s'ha anat complicant, les tecnologies cada vegada s'han fet més complexes, s'han anat introduint amb lentitud en el nostre dia a dia de tal manera que no ens n'hem adonat i ja hi depenem. Per això hi ha grups de persones i propietaris de negocis que estan frenant un poc, estan intentant desconnectar. Notícia vista a TV3. És una tendència creixent, però cada cop es va accentuant més. Hi ha ciutadans que estan començant a posar fre a l'ús excessiu dels mòbils, la tecnologia i les xarxes socials. Jo mateixa, ha arribat un moment, jo no obro Facebook mai al meu ordinador de feina. No l'obro ni a l'ordinador de feina i ha arribat un moment que no l'obro ni a l'ordinador de casa. A Austràlia i els Estats Units hi apareixen restaurants que conviden a deixar el mòbil a l'entrada. Al Japó, cafeteries on anuncien que no disposen de wifi. Gent que estava molt ficada, que hem estat molt ficats, i que comencem a tirar una mica enrere. Marta Belmont és professora de tendències de l'Institut Europeu del Disseny. Des de l'agència Entropia fa un estudi a 12 països sobre la tendència a la desconnexió. Després de la desmesura, hi ha ciutadans que estan optant per la selecció. Pensen que no cal ser en moltes xarxes socials al mateix temps, ni tenir centenars d'amics al Facebook Facebook. Potser n'hi ha prou amb una vintena. Una sensació de massa, no? de no poder processar la informació i de tenir una sensació que al final ens podem perdre en qualsevol moment algo important, quan en realitat no és així. Què passa? Que la gent està visquent moments aliens, moments que estan fora de la situació real on tu estàs. I hem caigut. Hem caigut a la xarxa de les xarxes, jo crec. Carles Mira ha estat analitzant per a l'estudi els consumidors australians. El país té 20 milions d'habitants i 40 milions de smartphones. A poc a poc va apareixent la reacció. Arribes un tuit, un WhatsApp, és constantar immediatament, és la instantaneïtat. Tot això abans no hi era, no? Llavors és un moment, un replantejament de dir, escolta, anem a relaxar-nos, anem a prendre-ho d'una manera més slow i disfrutar realment, doncs això, des de les relacions humanes, des dels dinars, des del menjar, des del de propi estil de vida. I ara el telèfon és un mitjà d'entreteniment. Quan l'entreteniment inicial, si jo estic sopant amb tu, és mirar-nos als ulls, parlar, mantenir una conversa, disfrutar d'aquest moment. A Austràlia, per contracte, hi ha empreses que limiten l'ús del mòbil, pensen que es pot ser menys eficient i l'estudi analitza grups d'amics que els sopars s'obliguen a apagar els mòbils. No volen desconnectar-se, però busquen equilibrar la vida quotidiana amb la realitat digital. Te echaré de menos cuando te vayas. Yo también a usted, Ron. Pero se equivoca si cree que la alegría de vivir la dan solo las relaciones humanas, ¿sabe? Dios impregnó con ella todo lo que nos rodea. Está en todo lo que podemos experimentar. La gente tiene que cambiar su forma de ver las cosas. Radio Tortuga. Las perlas del yoga. 13 piensa en positivo. Una zancalpa es una frase que fija el pensamiento en una acción positiva. Por la mañana, vibro, estoy preparado para todo lo que traiga el día. Vibro, estoy preparada para todo lo que traiga el día. ja han canviat de cara. A la cara B trobarem la bondat fonamental, la naturalesa que és externa a nosaltres però que està dins nostra, incondicionada totalment. També ens acompanyarà, igual que la tristor. Com diu la sabidoria oriental, trobar el sol de l'est és trobar la bondat fonamental, trobar aquella condició comuna a tots els éssers, humans o no humans, allò que ens uneix. De fet, al llarg de la història, tant sants com místics han xerrat d'això. Han tingut percepcions sobre aquest concepte filosòfic i li han posat diferents noms. Li han conferit eh, diferents rostres, moltes interpretacions, però és el mateix. És el que podríem anomenar naturalesa essencial de la ment. Els cristians i els jueus tenen un nom molt clar per això. Li anomenen Déu. Els hindús li anomenen el jo o les seves deitats Shiva, Brahman, Vishnu. Els místics sufís l'anomenen essència oculta. Els budistes, naturalesa de Buda. Totes les religions, totes les fes, es basen en aquesta certesa. Existeix una veritat fonamental. I afegeixen que aquesta vida és una oportunitat única, ja que som humans, per evolucionar en aquesta veritat i conèixer-la millor. Què és, per tant, aquesta bondat fonamental de la qual vos estic parlant? Escoltem què ens ha de dir el fantàstic Libro tibetano de la vida i de la muerte, fet per un altre mestre, Sogyal Rinpoche. Encara que tots tenim la mateixa naturalesa interior que Buda, no ens adonem d'això perquè està tancada i empaquetada a la nostra ment individual ordinària. Imaginem un gerro buit. L'espai interior és exactament el mateix que l'espai exterior. Només les seves fràgils parets separen l'un de l'altre. La nostra ment de Buda està tancada entre les parets de la nostra ment ordinària. Però quan ens tornem il·luminats, és com si el gerro es trenqués en mil trossos. L'espai de dins es fon instantàniament amb l'espai de fora. Es converteixen en un, i en aquest mateix instant ens adonem que mai van ser diferents ni independents l'un de l'altre, que sempre van ser el mateix. La nostra veritable naturalesa podria comparar-se amb el cel i la confusió de la ment ordinària amb els núvols. Quan estem en terra mirant cap a dalt, se'ns fa molt difícil creure que hi hagi una mica més que núvols. No obstant això, només hem de remuntar-nos amb un avió per descobrir sobre ells una extensió il·limitada del transparent cel blau. Des de dalt, els núvols que suposàvem eren tot semblen minúsculs i remots. Sempre hem de tractar de tenir present que els núvols no són el cel i que no li pertanyen. Només estan aquí suspesos, desplaçant-se a la seva manera una mica ridícula i no depenent. I mai poden tacar el cel ni deixar petjada en ell de cap manera. Per tant, són fonamentalment bons o són fonamentalment dolents? Homo homini lupus? Està clar que el budisme no creu en aquesta frase. Creu que tota maldat no surt d'un impuls primari, surt d'un impuls secundari. Ells creuen que la nostra naturalesa essencial no ha dictat aquest acte negatiu o nociu. L'ha dictat ja un impuls secundari, l'impuls de la ment humana l'impuls del cervell humà, o animal. Tornem a escoltar què n'ha de dir el sol del Gran Est. Segons la sabidoria de Buda i la sabidoria de Shambhala, són bàsicament bons. Tenim allò que es coneix com bondat fonamental. Per damunt d'ella creixen una capa de trucs i ocupacions innecessàries. Utilitzem aquests trucs per evitar sentir vergonya, dolor o sentir-nos exposats. Aquestes són tendències habituals, però no són fonamentals, sinó simplement tendències habituals temporals. És com si tinguéssim un edifici amb unes parets molt boniques, sense ornaments, així que decidim cobrir-les amb un empaperat acolorit que ens animi. Les tendències habituals a les quals ens referim són com el paper de la paret, però que es pot llevar. El paper no arriba al fons de la paret, no hi està incrustat és només una espècie de màscara anomenada tendències habituals, a la qual, en definitiva, hem de renunciar. El punt primordial és la puresa i la bondat fonamentals que tothom posseix. És incondicionat per això es diu primordial. No li afecten les taques de les tendències habituals ni la manera en la qual hem estat educats. No li afecten tampoc les proves i les errades de les batalles de la vida quotidiana. El punt primordial és l'origen de tot. I per això no té origen. Per tant, estem en tot el dret de dir-li a una persona que dins seu encara queda tota la bondat del món. No hi ha res que la pugui destrossar. Ni tan sols una persona que ha assassinat. Això és molt dur i hi ha molta gent que no ho entén. Per ventura ajuda a veure pel·lícules com Pena de Muerte. el chico. Walter. Sí. Què? Jo le maté. Oh. <gasps> I Hope. No, senyora. Sí, señora. ¿Asumes la responsabilidad de ambas muertes? Sí, señora. Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho. Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar. Hiciste algo terrible, Matt, algo terrible. Pero ahora tienes dignidad. Nadie puede quitarte eso. Eres un hijo de Dios, Matthew Poncelet. Sí. Nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres, de veras. Matt, tal vez lo mejor que puedes estar en los los de la Croa es un deseo sincero de paz. Yo nunca he tenido un verdadero amor. No he querido nunca demasiado a una mujer. Tengo que morir para encontrar el amor. Gracias por quererme. Las perlas del yoga. 14. Visualización positiva. Decídete por una afirmación como estoy despierto de verdad. Cierra los ojos e imagínate que le escribes despacio con tinta muy roja. A continuación, escríbela de nuevo muy deprisa, varias veces, con tinta amarilla, y abre los ojos. Ya tenim dues nocions bàsiques de qué es aquesta bondad fundamental, què es la cara B, què es la cara contraria a la tristeza fundamental. Ara hem de saber on l'hem de cercar. És molt fàcil, no cal anar molt hasta està dins nostra La llave de la felicidad. Dios se sentía muy solo. Para superar su sentimiento de soledad, creó unos seres que le harían compañía – pero estos seres sobrenaturales encontraron la llave de la felicidad y se fundieron con el divino, que volvió a quedarse solo y sumido en su triste sentimiento de soledad. Entonces reflexionó detenidamente. Era Dios, pero no quería estar solo. Pensó que había llegado el momento de crear al ser humano, pero temió que pudiera encontrar la llave de la felicidad, hallar el sendero hacia él y con él fundirse. No, no quería volver a quedarse solo. Siguió pensando y se preguntó dónde podría ocultar la llave de la felicidad para que el hombre no pudiera hallarla. No era fácil. Primero pensó en ocultarla en el fondo del océano, luego en una caverna en el Himalaya, después en otra galaxia. Pero no le satisfacían estos lugares. Pasó toda la noche en vela, preguntándose cuál sería el lugar más seguro para ocultar la llave de la felicidad. Sabía que el ser humano terminaría descendiendo al océano más abismal y que allí la llave no estaría segura. Tampoco le estaría en una cueva en el Himalaya, porque antes o después escalaría las cumbres más elevadas y la hallaría. Ni siquiera estaría segura en otra galaxia, ya que el hombre llegaría a explorar los vastos universos. Al alba, todavía seguía preguntándose dónde ocultarla. Y cuando el sol comenzaba con sus rayos a desvanecer la bruma, la bruma matutina, de súbito se le ocurrió un lugar en que el ser humano nunca buscaría la llave de la felicidad, dentro del hombre mismo creó al ser humano y en su interior colocó la llave de la felicidad. En el exterior podemos encontrar placer y dolor, amor y desamor, encuentro y desencuentro, diversión y aburrimiento, pero la dicha permanente solo se puede encontrar dentro de uno y no hay dicha mayor que la paz interior. Molts de nosaltres volem canviar el món. Avui en dia parlem de canviar-lo a través d'una revolució. És possible, ho podem fer. Fins i tot podem arribar a agafar les armes, i si no són armes, són pedres. Podem guillotinar els nostres dirigents. Però un cop fet això, les dues cares de la moneda encara seran dins nostre, perquè estarem actuant en allò que hi ha fora. La tistó fonamental no ens haurà abandonat i encara tindrem de dins un desig, eliminar-la. La voldrem eliminar perquè ningú mos ha ensenyat a viure amb ella. I després de tot això, d'aquest traumàtic procés, la bondat fonamental, l'altra cara, la clau de la felicitat, continuarà amagada en el nostre interior, perquè no haurem mirat en el nostre interior, només haurem mirat a l'exterior. Per tant, després de tota aquesta revolució, haurem millorat alguna cosa? Vos convid a mirar a l'interior i a fer-ho a través d'una relació molt senzilla amb allò bàsic, amb allò que ens rodeja. Per ventura, un autèntic revolucionari és aquell que per començar es cuida molt bé de que seva. La societat desperta comença a la pica on es renten els plats o al dormitori. Aquesta frase és realment revolucionària. I no és masclista. Quan parlem de cuina o dormitori, estem parlant d'homes i de dones. Tots ho hem de fer. Quin revolucionari és aquell que ha sortit de casa seva i no ha fet el llit? O té la cuina per endreçar? els plats bruts. Podríem dir, per tant, que la revolució comença per la compassió? ¿Has leído algo sobre Jesús en esa Biblia? No, un hombre santo, hizo el bien, fue al cielo. Alabado sea Jesús. Hay algunos pasajes en ella sobre cuando Jesús enfrentó solo a su muerte que podrían interesarte. Creo que Jesús y yo tenemos una forma distinta de hacer las cosas. Él es de los que ofrecen la otra mejilla. Se necesita valor para ofrecer la otra mejilla. Dijiste que te gustan los rebeldes. ¿Qué crees que era Jesús? Se equivoca, no era un rebelde. Claro que lo era, era un hombre peligroso. ¿Qué de peligroso en amar al prójimo? Su amor cambió las cosas. ¿Mm? Digo que su amor cambió las cosas. Toda la gente que no importaba, las prostitutas, los mendigos, los pobres, al fin había alguien que les respetaba y les amaba. Consiguió que tuvieran su valor. Tenían dignidad y se estaban volviendo tan poderosos que los gobernantes se pusieron muy nerviosos y tuvieron que matar a Jesús. thank you que vos convit a relacionar-nos millor amb el nostre entorn més proper, a començar pel que tenim més a prop, a començar per que nostra, i a començar sense pressa, com sa tortuga de Ràdio Tortuga. Ja ho diu el famós proverbi xinès. La caminata més llarga comença sempre amb una sola passa. ¿De dónde he sacado todo esto? ¿A qué te refieres? A las herramientas y demás. bueno, puede resultarle extraño a un ladrón, pero he comprado todo lo que ves aquí dentro con mi dinero. Ya, ya, no me refería a eso. Es que esto está hasta los topes. Sí, bueno, cada herramienta que hay aquí es para algo. Cada una tiene una finalidad. Todas sirven si hay algún problema. Vale. ¿Y eso qué es? Una perforadora. ¿Y eso? Unos alicates. ¿Y eso? Cortacables. Es un desplantador, ya lo sabes. Unas tijeras de podar, un serrucho, un martillo de tapicero. A mí no me la pegas, chico. ¿En qué estás pensando? Que yo no puedo comprarme todo esto. Bueno, supongo que hasta un cabeza hueca como tú entenderá que un hombre va comprando todo esto a lo largo de 50 años. Sí, pero... Muy bien, mira. Estas tres cosas. Puedes quedártelas. El lubricante, unos alicates y un poco de cinta americana. Cualquier hombre de provecho puede hacer la mitad de las tareas del hogar con estas tres cosas. Si necesitas algo más, te lo presto. Ya está. Vale. Guay. Las perlas del yoga. 15. Un paso natural. El yoga ofrece una escalera con la que evadirte de las servidumbres cotidianas y subir hasta el Jivan Mukti, la liberación en vida. Arribamos al final de Sol de l'Est, en el cual hem la cara A y la cara B, la tristor fonamental i la bondat fonamental. Hem entès, o això hem intentat, que aquesta bondat fonamental està dins de tot nosaltres. Per tant, no tenim cap excusa per no ajudar a ningú, per no ser compassius. Com diu el mestre Trumpa, canviem la idea a l'hora de relacionar-nos i d'ajudar els demés. Ara que sabem que tots tenim aquesta tristor fonamental i que no podem escapar d'ella ni ho necessitam, per què no fem una primera passa que és captar aquesta tristor en tots els éssers? Per ajudar la resta, no tenim intenció de conquerir ningú i fer-lo el nostre sirvent, encara que en ocasions és possible que haguem de conquerir la seva confusió. Per ajudar la resta, quedeu-vos amb la tristor. Experimenteu-la per complet, perquè la tristor és la primera percepció d'algú. I aquí ho deixam. Vos es perd d'aquí 15 dies, sense cap mena de pressa, a Sol de l'Est.